أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da se družimo sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Salavat i salam tom njegovom velikanu i njegovom emiljeniku Muhamedu njegovoj časnoj porodici, vrlima, shavima i neka je mir i spas svima onima koji pokušavaju život živjeti, a da njihova srca budu odana gospodaru, da njihova tijela se kriječu samo u onom pravcu i samo na onaj način na koji je on uzvišen i zadovoljan. Gospodaru, naš zaista ništa nije lahko, osim onoga što nam ti ne učiniš lahkim pa te molimo da nam uvijek učiniš lahkim to da činimo dobro. Gospodaru, učini nas od onih koji su ključevi za vrata dobra, a katanci za vrata zla. Gospodaru, otvori preko nas vrata dobra i gospodaru, molimo te najvećim imenom da preko nas zatvaraš, zatvara svaka vrata zla. Amin. Draga braće i poštovane sestre, mi se i dalje družimo sa sahihom imama Buharije. S obzirom da se hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koje čitamo vezuju za onu temu koja je uz vjernika i vjernicu svaki dan. To je abdest. Kazali smo da je vrlo bitno kada čovjek staje na namaz, kada staje pred stvortelja, ako osjeti da njegovo ili njeno srce nije prisutno, neka se zapita koliko se on ili ona adekvatno pripremio i pripremila za namaz. Kaže jedan od ashaba, kada bi ga vidjeli njegovi ahbabi, prijatelji, kako izlazi na namaz, vidjeli bi ga u najljepšoj odjeći. Pitaju ga zbog čega si krenuo tako odjeven, kaže ne znate pred kim ću ja sada stajati. Kaže kada bi nastupilo vrijeme namaza, lice Hazreti Ali bi se promijenilo. Rekao bi prisutnima, znate li ko nas sada poziva? U namazu prisutan biti znači pripremiti se. Pripremiti se najprije psihološki. Da znaš da u tom trenutku, dragi gospodar, je tebi i meni otvorio priliku. Da možemo jednostavno sve dunjalučke brige staviti za leđa. Da možemo srce vezati za njega koji nam rješava te probleme. Bez obzira, mi smo dužni da se trudimo, da ih rješavamo. Ali znamo koliko god mi uložimo nekada truda, dok dragi Allah ne otvori, ne može jednostavno. Zbog toga, ova poglavlja koja čitamo i ova knjiga koju čitamo treba nas podsjećati na ono što je ujedno i znanje o propisima, a i znanje o stvrtelju. Danas, i to je jedan od problema odgoja muslimana u savremenom dobu, mi naučimo kako klanjati, ali ne naučimo ko je taj koga je obavezao da klanja. I on onda zna da klanja, a ne klanja. On zna što je halal, što je haram, ostavlja halal, uzima haram. Zašto? Zato što ga nismo naučili. Slušaj, Bala, nije to moje. To je Božja objava. To je njegov poslanik doni. I zbog toga Ulema kaže, onaj ko spozna Allaha, izgara u nastojanju da poštuje svako slovo koje je gospodar objavio u Kur'anu preko svoga poslanika Muhammeda sallallahu Ako spozna halal i haram, a ne zna Allaha, izgori u pokušaju da sebi opravdanje dadne hiljadu opravdanja. Zašto ovo činiš? Pa čine i drugi. Prvo opravdanje su drugi. Čuvajmo se opravdanja. Kaže gospodar, belil insanu ala nefsihi basir. Zaista svaki insan samog sebe vidi. Walau alqa ma'azira. Pa makar on izgovore baco, davo, evo, evo izgovor, evo jedan, taman jedan, završiš on drugi, ti on treći. Jedna od stvari sa kojom želim da počnem prije nego što uđemo u hadis koji ćemo danas čitati jeste da ovo znanje o gospodaru podrazumijeva da učimo stvari i da ih primjenjujemo. Nekada, i to smo govorili kada smo prolazili kroz poglavlje o znanju, vrlo je opasno neznanje. Jedan, jedna od manifestacija koliko je to neznanje opasno jesu dove. I na hudbi sam govorio, oni koji su bili, vidim neki klimaju glavom, znaju otprilike šta ću kazati, ja ne znam koliko čovjek treba biti neznalica o da uči sam protiv sebe dovu. Zamislite, ona uzme i podigne ruke i sama protiv sebe uči dovu. Ili on sam protiv sebe uči dovu. Kaže kako? Jedna od ova koja se nako ušetala među nas, među muslimani i muslimanke, jeste gospodaru sačuvaj nas iskušenja koje ne možemo podnijeti, jel Koliko ste puta čuli tu dovu? To je vrhunac gluposti. Prvo, Resulullah, Boži poslanik čovječe, kaže gospodaru sačuvaj me svakog iskušenja. Znači prvo si korak nazad od njegovoga sunneta sallallahu alaihi Drugo, otkud ti znaš? Koje su granice tvoje? Znam se neko ti kaže čovjeku koji je predeverao neke operacije, jesi li mislio da se to mogu pojeti? Nisam, Boga ali šta Mora se podnijeti. To je, braćo i sestre, znanje o Allahu znat da i kad ovu upućuješ, ne možeš uputiti, ne do Bog protiv samog sebi. Umjesto da podigneš ruke, da kažeš jaran sačuvaj me svakog iskušenja. A znam da je Dunjalu kuća iskušenja da će ona doći. Pa kad iskušenja dođu, a to je tvojom boljom gospodaru pomozi me da kroz njih prođe. A ne gospodaru, ne uzubila. Daj mi iskušenja, jel koja ja mogu podnijeti. Otko znaš šta mogu podnijeti. Zbog toga ova druženja naša trebaju biti na tom. Nemojte da dozvolimo šeitanu, lanetulaj, ali da preko nekih stvari koje mi volimo, mi volimo dove upućivati. Alhamdulillah, Allah nas počastio. Pa kada vidiš nešto lijepo, kada kažeš maša Allah, i to je dole Kada vidiš nešto ružno, kažeš to be jarab, i to je do Čuvajte se onoga gdje jezik ide prije, prije pameti, prije razumijevanja, prije znanja. Oni koji su sa nama već znači, evo 4-5 godina kako se družimo sa hadisom Rasulullah znaju da je jedno od poglavlja u sahihu imama Buharije babu el qawlu el ilmu qabla el qawli wal amal poglavlje znanje prije riječi i dijela zašto? zamisli kada kažeš a nisi znao šta si kazao to može biti vrlo opasno ja mogu i u međuljudskim odnosima vama navoditi primjere kako to može biti opasno i kako to može biti pogubno. Ali vas molim posebno, evo ova doba, gospodaru, kaže, sačuvaj nas iskušenja koja ne možemo podnijeti. Nemojte moliti o gospodara, molite gospodaru, kao što je tvoj poslanik Mohamed sallallahu alaihi molio, sačuvaj nas gospodaru svakog iskušenja, a kada dođu iskušenja dad nam jarabi snage da, da se sa njima iznesijem. Čuvajmo se i tih dova. Kao što smo mi uobičajili, mi imamo običaj svaki put proučiti dovu imamu Buhari ili ga se sjetiti Fatihom pa jako Bog da i ovaj put da to ne bude izuzetak. Jedan lillahi al-Fatih. Mi smo došli do 151. hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam i kazali smo da ovi hadisi govore o nečemu što svaki dan vjernik i vjernica nastoje da budu što čišći. I jedan, jedan od principa koje je gospodar dao jeste da ono što vidimo u pojavnom svijetu često ukazuje na ono što je unutra. Kažu da je jedan odgajatelj ušao kod svojih učenika i vidio razbacanu sobu. I kaže, pomislili su oni sada će im smanjiti vladanje ili ne znam, na neki način kazniti. A kaže on gotovo sa suzama u očima sjeo i posmatra i njih, trojicu četvrtičku tu u stanu. Pa kaže šta vam je profesore, zašto ste tužni? Kaže da vam nije ovako u dušama, ne bi vam ovako bilo u stanu. Ono što je vani pokazuje na ono što. Kada je unutra čvrsta vjera u gospodara, onda ti nastojiš da svakim svojim postupkom tu vjeru potvrdiš. Između ostalog čistoću i poglavlje koje ćemo danas čitati 16. poglavlje u knjizi o abdestu babu men humila ma poglavlje onaj ko nosi sa njim sa sobom vode kako bi se kako bi se očistio na samom početku jedna anegdota imam ahbaba, dobrog ahbaba 15 godina se znamo i inženjer je i vrlo bistar čovjek i kaže on meni imam jedno pitanje za tebe kaže idemo po terenu i često nam se desi nismo u muslimanskim nasiljima nema mesčida, nema džamije, nema prilike da se abdesti. Kaže, pa i podaleko je nam je voda. Kaže, možemo li uzeti jemu? Ja pitam kako idete? Kaže, idemo autom. Pa kaže, ja njemu kažem, zar ti nije lakše ponijeti sa sobom kanister vode nego uzmate jemu? Kaže, on vidi stvarno. Čuvajte se, znate, jedan, jedan od problema muslimana danas jeste, znate, imamo jedan problem i on je ovam. I mi onda krenemo da ga riješimo, onda skontamo, vidi imamo i ovo ovdje. Neće, kaže, jedno od pravila je, neće stići onaj ko se stalno okreće. Pa znam si krenuo se, ne znam, od tabačkog mešćida do ove džamije čaršijski. Pa malo, malo korak napraviš pa se okreniš. Pa te zaustavi ona iz radnje. Pa, Vjerni kada se usmjeri u razmišljanju, on to mora do kraja dosljedan biti. I ovo čišćenje i ovaj, ovaj hadis koji ćemo sada pročitati. Govorio sam vam prošli put, neke od stvari koje mi smatramo prirodnim, normalnim, desit će se, jeo sam, idem u halu, završena priča, malo sutra, ne mora se desiti. Ta to, koju je dragi Bog dao, zatvorilo se, šta sad? Pa tableta će meni pomoći, pa jedna tableta, pa dvije, pa pet, pa kod jednog ljekara, kod drugoga ljekara. Blagodati Allaha drago poznaje samo onaj ko njima razmišlja. Razmišljati o Allahovim razmišljati o činjenici da danas milioni ljudi, šta više kažu da danas blizu milijarde ljudi na svijetu, od 7 milijardi ljudi na svijetu, blizu milijarde pati od nestašice vodi. I kad čitaš poglavlje, onaj ko sa sobom ponese vodi, subhanala dođeš, otišao si na izlet, nisi sa sobom punio kanister ili flašu vodi, Allah ti dao da se je mogu natočiti na česti. Koja je to neozbiljnost? je zato Rasulullah s.a.v. kako je, kad, kad pogledate oni prvi, oni prve muslimane, pa oni i deset kojima je obećan ženet, tako mi gospodara nije bilo odgovornijih ljudi na Dunjaluku od njih. U svemu što radi. Šta god da uzmi, lupam, otvara i zatvara vrata, odgovoran. Šta god da radi. I to je, to je razlika. Mi uzmemo emanet, danas, hoćeš ti da budeš šeš ulema, mo kako ne bi, nije nikakav, budeš šeš ulema, za mjesec dana svi te počnu upsovati, Zato što ne znaš kako treba. Možeš biti predsjednik države, ma hoću, kako neću, znam ja to. Hoćeš biti ministar, ma kako neće biti. Pa imaš ti, imaš ti snage, imaš ti kapaciteta, imaš ti znanja, imaš li ti vještina, imaš ti u konačnici, poslije svega i znanja i vještina, imaš ti bolan takvalu kada uzmiješ taj emanet i da kažeš nek mi krv, nek mi krv teče, ja ću emanet svoj. I kaže, jedan od ljudi mi nedavno reče, zapošljava svoju rodbinu pa kaže nije krv voda. Allahu dragi. I to čovjek gleda u tebe isto da, ne, to je, ne, kaže šerul mudhika, šerul mudhikatuha. Kaže od najgorih stvari koje te navode na smije je oni koji te trebale rasplakati. znaš čovjek koji upravlja nečim javnim dobrom, kaže nije krvoda. Allahu dragi. Nimeta Allaha dragu. Najveći nimet koji je nama dao nakon nimeta postojanja je nimet imana. Najveći nimet poslije nimeta imana i nimeta kvaluta, da si Allaha dragog svijesta. Zato ne može, nije to škola, nemojte meni govoriti. Vi gledate televiziju jednako kako i ja gledam, eto kad stignem. Upališ, kaže, 380 epizoda. Zašto je njima trebalo 380 epizoda da u tebi uglebu neku usadi? Ja ne znam čovjeka u životu da je u Bosni i Hercegovini na 380 predavanja bio. Jel vi znate? Ja pogledam u sebi ne znam. Znam, hoće ugledu da ti, suština života ti je da jedeš, da piješ i da se zabavljaš. To je glavna poruka. I 380 dana, dan za danom, bez pauze, te bombarduje tim. Znam, dođeš ovako na, na sjelo, na družin i kaže ti insan, slušaj bolan, alhamdulillah, Allah ti dao da vidiš. Alhamdulillah, Allah ti dao da čuješ. Prije nego što čuću ovdje u tabački kažem, to je pitanje manet Momak jedan kaže, znaš Hafize, ranije su bila predavanja u tabačkom za gluhonijem. Njih kažu u Bosni i Hercegovini ima 30.000. Samo u kantonu Sarajevo otprilike 600-700. Kaže, više nema tih predavanja. Pa kaže, kako će moja Hanuma koja ne čuje, kako će ona čut predavanje? Pazite, to je pitanje manet Ovo poglavlje poglavlje onaj ko ponese sa sobom vode. Kao da nam imam Buharija kaže onaj ko cijeni i blagodati Allaha Đalešanu, pa i koristi na primjeren način. To je vjernik, to je vjernica. Pones, ideš naput, pones sa sobom vode. Pones sa sobom srđadu. Nemoj da se pitaš pa poslije na kartonu nekom je klanjaš, a znaš da ideš na 5, 10, 15 sati put. Prva, evo iz, iz samog naslova, prva lekcija. El mu'minu kejisul fetin, kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, vjernik je kejis pronicljiv, fetin uman. Vjernik nije naivan, nije to neki čovjek kojeg možeš lahko vodat kud hoćeš. Zato što nima sistem vrijednosti. Vjernik i vjernica imaju sistem vrijednosti. Prva vrijednost koju treba znati, nakon blagodati postojanja, najvrijednije što je meni i tebi Allah dao je šta? ima, U tom imanu, ako vjerujemo Allaha, treba imati takvaluka, treba imati svijesti da bi toga imao, trebaju mi ova druženja. Trebaju mi mjesta gdje se podsjećati na gospodara, gdje ću naučiti nešto vjer, gdje ću naučiti od Rasulullah, sallallahu alaihi gdje ću naučiti o emanetu, ja ne znam, neko sutra od vas preuzme neko povjerenje, ne, nešto od emaneta, a nije, nije spreman za to, nije ni učio, nije, nije se odgajao u mešćinu. Poslije vidiš, on krenuo u tom stazu. Imamo Haramej, El Džuvejni se zvao jedan veliki alim, imao je učenika 30 godina je učenik kod njega svaki dan bio. I za razliku od nas danas mi malo na fakultet prošli, tamo se i završena priča, dobijemo <laughs> diplomu. Tad se trebao sa svojim učiteljem biti po 5-6 sati svaki dan. Jednim učiteljem Koji je enciklopedija. 30 godina bio sa njim. Kaže njemu imam El Džuvejni, kaže, nemoj sine, jes, alhamdulillah, 40 tih godina, a nemoj sine ići da budeš kadija. Nepravedni su ovi vladari natjerat ćete da ljudima uzimaš ono što im pripada i da im daješ ono, <clears throat> ono što im ne pripada. I kaže, uprko savjetu svoga učitelja, on ode tim putem. I tada je nastala ona izreka. Kaže, ko ima kakvu tajnu, neka ode kod tog i tog mog učenika i neka kod njega stavi tu tajnu. Kažu, zašto? Kaže, krio je ljubav prema Dunjaluku 30 godina. 30 godina učio je znanje da bi poslije šta? davo ljudima što im ne pripada i uzimo od ljudi ono što im pripada. Vokala Ebu Darda se fikum sahibu na alejni Vot pahuri wal visad Kaže Ebu Darda radijallahu anhu To na plementi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zar nije među vama onaj Koji je Rasulullahu papuće nosio Pribor za čišćenje i njegovu, i njegovu i njegovo grtač, kao ono na, na, je čemu je Resulullah s.a.v. sjedio. Ovo je uvod, zašto? On sada želi da pita kako je Resulullah s.a.v. u situacijama kada je odlazio, govorili smo prošli put, nije bilo toaleta kao što ima danas. Kada bi odlazili da obave nuždu, Ebu Derda, kako je? Na koji način je Resulullah s.a.v. to radi? Ova Ebu Derda, radijallahu anhu, najpoznatija priča o, o, o, o Sjećate se, pričali smo. Evo vidim, alhamdulillah, neki se sjećaju. Ebu Derda je ovaj, kaže, Salman al-Farisi i Ebu Derda najbolji prijatelji bio. I kaže, dolazi Salman al-Farisi kod Ebu Derda, a izašla njegova Hanuma od Ebu Derda, kaže, nako vidi se da je zapuštena, niti se lijepo obukla, A shabi plementi jedni drugi je tako posjećio. Ali nema osamljivanja. Neće se osam muškarac i žena da im neće ko bi treći. Kaže, šta ti je, vidim da, da ni, niš, kako treba, ni, ni, šta je bilo? Kaže, tvoj brat Ebu Derda, tvoj brat u smislu, tvoj najbolji aba, kaže, nema više nikakve želje za dunjalku. To je on. Subhanal. Šta radi? Kaže, čitavu noć klanja, a čitav dan posti i baditi. Kaže, onda je Salman al-Farisi odlučio, idem ja da njemu održim lekciju. I kaže, otišao kod Ebu Derda, kaže, ja sam ti ako Bog da danas iza Indije ti dolazim, dug dan, ljeto i ako Bog da, kod tebe sam na konaku. Može, može, kako ne može. Selman dolazi kod Ebu Derda, kaže Ebu Derda, bujrum Selmane, jedi ti ja postim. Iza indije gotov dan, še sam si dug dan, ljeto, i on ti dođe, ne znam, u osam, u pola osam ti dođe iftar u osam i petnijest, kaže, ne, ne, kaže Ebu, Derda, <laughs> ne. Selman mu kaže, ili će se ti umrsti ili ja neću jest, a ja sam ti kaže musafir, moraš musafir udovoljavati. I natjera ga da jedi. Kaže, najveće klanjali jaci odšli. na akšan, na jaciju sa Resulullahom sallallahu alaihi sallam. Kaže, onaj Ebu Derda, Salman u prostoru, gdje će taj burum leze ti, kaže ja, ja klanjam po noć. Kaže ja ne mogu ja spavati dok si ti buda. Kaže ima i ti da legneš. Subhana. Ova Ebu Derda. I kaže on je lego, prevrće se, gleda, a kaže Selman ja namjerno neću da zaspijem. Zašto? Jer onda će on ustati da klanja. Ja sve ga kužim. Tamo on ono krene, a što je, ne mogu, rekao sam spavajte. I kaže, ujutru iza sabaha Resulullahu dolazi jebu Drda. Kaže, Allaho poslaniće, sve mi je pokvario. <laughs> Subhano. Šta ti je pokvario? Pa kaže, ja po danu postim, no me natjerao da omrsim. Ja po noći klanjam, on me natjerao da spava I tada, Hazreti jebu Drda, žali se Resulullah, mi, mi se žali, došao mi pa pojeo hranu. Došao mi pa uzeo mi moju komociju. Allahu poslaniče. Šta je rješenje? Kaže Salman, ja sam htio da ga naučim kako treba. I onda je Resulullah rekao na hadis, zaista tvoj gospodar nad tobom ima pravo. Zaista tvoje tijelo nad tobom ima, moraš jest, moraš pit, Zaista tvoja porodca, tvoja hanuma, nad tobom ima tvoje pravo. Pa dadni, kaže Resulullah sallallahu alaihi dadni svakom je pravo kojemu pripada. I to je vjernik. Vjernik, definicija vjernika i vjernice, najkraća je onaj koji svakom je daje pravo kojemu pripada. Allahu pripada krajnja udanost. Iznad svega. Roditeljima pripada poštovanje, dobročinstvo. A vama, pomaganje, poučavanje, druženje, bračnom drugu, poštovanje, ljubav, milost. to je To je definicija vjernika i vjernice je to. Ebu Derda i Salman al-Farisi to be Arabi kao jedna predstava između njih dvojice. Ali zamisli da Selman dođe pa da mu pokvari post. Da, da mu dođe pa da mu pokvari noćni namaz. Zašto? Da mu kaže, slušaj, ne možeš tako, ne možeš se okrenuti dunjalku, a zaboraviti ahiret. Niti se okrenuti ahiretu, a zaboraviti dunjalku. Napraviti ravnotežu. Da pročitam ovaj hadis. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول prenio nam je Suleiman ibn Harb od Šove, od Ebu Muaza, a njegovo ime Ata ibn Ebi Mejmune, da je rekao, čuo sam Enesa radijallahu anhu kada je kazao, ono što smo gore imali na početku, kaže Ebu Darda, zar nema među vama onaj koji je Resulullahu nosio papuče i to je zašto? Zato što je Enes radijallahu anhu bio taj kojeg je Resulullah sallallahu alaihi sallam primio da bude sa njim. i on je to radio. Zato najbliža osoba ti je onaj, obično vi znate, kaže, danas ovi političari, naši kaže, čuvaj se sekretarica, čuvaj se vozača, što? Sekretarica i vozač više završi nego ministar. Čuvaj se toga. I zato kad gledate, kad probirete ljudi, birate po takvaluku, po svijesti Allah i po čestitosti. Kako, kako se on ili ona ponaša? Rasulullah nije dozvoljavao da mu blizu budu ljudi. Koji čak jedne prilike prije nešto pročitamo hadis, ulazi jedan čovjek, kaže Resulullah prema njemu fino, kaže Hazreti Iša, što ti prema njemu fino? Pa kaže, loš li onaj čovjek? Kaže Hazreti Iša, pa Boži poslaniće, što si prema njemu onako fino? Primio si ga, počastio si ga, sjeo je, jeo je, popio je, izašao. Kaže, a Iša, subhanallah, da nas Allah sačuva da ne budemo ti ljudi. Kaže, najgori su oni ljudi, prema kojima moraš fino kako ne bi prema tebi loše. Ima ljudi prema kojima moraš fino da on te ne bi neki, neki problem u životu. Kaže Enes radijallahu anhu, kane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idha harađa li hađatihi, kada bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izašao da obavi nuždu, neku svoju potrebu fiziološku, tebijatuhu ene wa gulamun minna, ma'ana i davatun mimma. Ja i jedan dječak, Hazreti Enes je bio dječak, 7-8 godina imao kad ga je Rasulullah primio u službu da bude nakon hijđre. I onda šta se desilo? Još jedan od dječaka od Ensarija se pridružio Hazreti Enesu, kaže mi bi ga pratili, ponijeli bi sa nama jednu posudu u kojoj bi mu nosili vodu. I kada bi Resulullah došao do mjesta gdje, to, gdje se obavljaju nužde, uzeo bi to i udalio bi se od njih da obavi nuždu. Ovdje je jedna stvar koja je najbitnija u svemu ovome. Činjenica da je Resulullah s.a.v. a vi znate da smo stalno ponavljali na predavanjima. Sjećate se, u čemu je dostojanstvo vjernika? U neovisnosti, A što je Resulullah pustio da mu ti mladići budu na usluzi? Zašto? Da bi ih učio. Da bi ih učio. Jer kad ti uzmeš nekoga sebi u službu, nije zato što Resulullah nije mogao posudu voditi sa sobom, nego što je to mu daje priliku, oni nose posudu, Resulullah sa njima razgovara pouči, prenese, vide kako se ponaša Boži poslanik sallallahu i zbog toga Ulema kaže, odgajanje, molim vas braće i sestre, ako sebe odgajaš, svoj nešto odgajaš, hoćeš li da se stidiš Allaha, budi s onim koji se Allaha stidi. Nema drugog načina. Hoćeš li da su svjestan Allaha, bježi od onih koji ga nisu svjesni. Hoćeš li da znaš što je halal, što je haram. Kad si u društvu onih koji ne znaju što je halal i haram, kad ta ćeš uzeti haram? Kad ta? On na haramu ti sa njim. Ljudi bolan nisu nekada kada mu kaže ovo je hadis Rasulullah pa on to ne posluša dok se ovaj ne promijeni ovaj više sa njim ne priča. Čuvati se društvo. Meni je to na pamet razvijanje poniznosti kod onoga koga učiš možeš jedino ako se ti kao učitelj ponizan. Jel tako? Sad zamislite Enesa radijallahu i zamislite tog dječaka koji imaju priliku uz Resulullaha sallallahu alaihi sallam biti i družiti se sa njim. Znam se koliko su mogli od njega naučiti. Koliko su mogli od Resulullahovog ponašanja naučiti. I, koliko, I čak onda sjetim se hadisa ja gulam inni u'allimuke kelimat. Čak imate te razgovore preneseni nam. Kaže Resulullah bi govorio o dječač, ja ću te naučiti nekim stvarima. Ihfazillaha Čuvaj Allaha, Allah će te čuvat. Resulullah je koristio te Zaj, tako mi Allah, ne treba Resulullah. Čak kaže Hazretija Iša, sam je Resulullah popravljao svoju odjeću. Sam je svoje nanule, svoje papuće popravljao. Sam za sobom. I kaže Hazretija Iša, da nas Allah dragi počasti da budemo svi takvi. Kad uđu, čim imaš ko će uraditi odmah je problem. Kaže Resulullah kada bi ušao u kuću, bio bi na usluzi svim svojim ukućanima. A kaže, kada bi jezan zaučio, mi njega ne znamo, ni to nazna. zna. Gotovo, sada hak Allahom. To ono što sam rekao, ko je vjernik i vjernica? Onaj koji svakome daje pravo, pravo koje, koje pripada. Posebno. Imajte u vidu, evo ja ću vam banalan jedan primjer. Šta može odgoju raditi? Svaki put ova hrana koju mi sakupimo, u 90% slučajeva isti mladić je pakuju i popisuju. Zar tebi ne treba da malo dođeš da zaradiš tu se vapa? Četiri djevojke, pet djevojaka, dođu, mi ćemo danas, reci nam što treba i vi izađite, vi što to prenijeti. Izložite se tome. Vjerujte mi, dokle i god, velikani, najveći, najveći sinovi umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam su oni koji su bili na stazi Resulullaha sallallahu alaihi on je poniznost. Kada Resulullah dođe pa kaže jedan od ashaba ja ću kaže sabrati drva. Kaže drugi ja ću rad to. Kaže Resulullah a ja ću rad to i to. Ne zato što treba, ne zato što on hoće da kaže Boži poslanik, prvi čovjek muslimanske države, hoće i on. U jednom malom projektu da ima on, ovo je, ovo je do mene, ja ću to uraditi. Molim vas, alhamdulillah, stvari se odmotavaju, evo i ova akademska godina je počela, ispratili smo mjesec ševal, da nas Allah dragi počasti da onaj koji je postio ti šest dana, da mu Allah dragi u Kabuli, ako je postio pijet poput meni, ili drugi da u ovim sljedećim mjesecima zbog svog ugljupluka. Allah dragi nas je počastio da se možemo evo sastajati ovdje uz Božiju pomoć već onaj, u sljedećoj herci planirano je fondacija Istanbul hoće da otvori školu hadisa za studente koji su studenti na Sarajevskom univerzitetu, mene su pozvali da je držim, to je dvadesetak puta otprilike. Pokušat ćemo, ako Bog da, da, i u tabačkom mjestu mi organiziramo određene radionce, druženja, da se malo upoznamo da vidimo šta možemo od dobra zajedno uraditi. Alhamdulillah, ja kada pogledam da je od mjeseca februara do, do danas hiljade kilograma hrane skupljeno. Ja sam siguran da može i hiljada i hiljada i četiri milijuna. Samo suština ova relacija. Da, da znamo zašto radimo i da to radimo transparentno i da to radimo ako Bog da. Ako Bog da iskren. Ja molim gospodara da nas počasti. Uvodit ćemo neke već od sljedećeg puta stvari. Dajte da se odgajam. Grehota je. Grehota je da prođe hefta. A da u hefti imam samo jedan susret sa Rasulullahom A to je ovo. Što ću čuti njegov hadis. Što ću čuti nešto kako se on ponaša. Nemojte. Molim vas. Kur'an i hadis. Kur'an i sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi su dva krila kojima insan koji želi ići gospodaru jedino može ići. A ne može. Nećeš se od zemlje odvojiti dokle god ne kažeš ešhedu an la ilaha illallah ešhedu an Muhammed Rasul. A nećeš ni jednom zamahnuti krilima dokle god nemaš znanja. Da nas Allah dragi počasti korisnim znanjem. Amin. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas ponisti. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas ponisti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš nemoj da naši grijesi, naš put prema tebi ocijeku. Gospodaru naš počasti nas da prema, dobro, prema roditeljima dobročinitelji budemo. Gospodaru naš počast nas da braću i sestre poštujemo. Gospodar naš počast nas da umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem izmetim. Gospodaru jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naša dobra djela ne odbijaš. Gospodaru naš jedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naša sva dobra djela primiš. Gospodaru što smo dobro učinili to je tvoj dar nama. Gospodaru naš oprosti nama i roditeljima našim. Gospodaru naš oprosti nama i roditeljima našim. Gospodar naš oprosti nama i roditeljima našim. Gospodar naš sačuvaj nas od svakoga zla na dunjalku na Iretu. Gospodar naš počasti nas da pogleda sve obaram. Gospodar naš počasti nas da stigna mjesta sva čuva. Gospodar naš počasti nas da svoju braću i sestre pomaže. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koji približava džehennem. Gospodaru naš učini ovaj naš usret Mubarek i primi ga od nas, gospodar. Gospodar, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu svoga milenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbike rabbil izzati amma isfun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.